produced by GreekLatinAudio.com, Austin, Texas, February 2008. John, chapter 16. Ταύτα λελάλικα ημίνη να μη σκανδαλιστείτε, από συναγωγούς ποιησούσιν ημάς, αλέρκεται ώρα η να ειν απάσω αποκτήνας ημάς, δοξιλατρίαν προσφέρειν το Θεό, και ταύτα ποιησούσιν ότι ουκ έγνωσαν τον Πατέρα ουδε εμέ αλλά ταύτα λελαλή καημένη, να όταν έλθει η ώρα αυτών, μνημονεύεται αυτόν ότι εγώ είπον ημίν. Ταύτα δε ημίν εξ αρχής ουκύπων ότι μέτιμον ημίν, νίνδε υπάγω προς τον πέμψαντα με, και ουδείς εξημον ερωτά με που υπάγεις, αλλά ότι ταύτα λελαλή καημένη, λύπη πεπλήρω κεν ημών την καρδιάν. Αλέγω την αλήθειαν λέγω ημίν, συμφέρει ημίν να εγώ απέλτω, εάν γαρμία απέλτω, ο παράκλητος ουμιέλτη προς ημάς εάν δε πορετώ πέμψω αυτόν πρόσημας, και ελτών εκείνος ελέγξει τον κόσμον περί αμαρτίας και περί δικαιοσύνης και περί κρίσεως. Περί αμαρτίας μεν ότι ου πιστεύουσιν εις περί δικαιοσύνης δε ότι προς τον πατέρα υπάγω και κέτι θεωρείται με, περί δικρίσεως ότι ο αρχόν του κόσμου τούτου κέκριται. Έτι πολλά έχω ημιν λεγίν, αλλού δυνάστε βαστάζιν άρτη όταν δε έλθει εκείνος το πνεύμα της αλήθειας, ο διγήσιμας εις την αλήθειαν πασάν, ουγαρ λαλήσει αφή αυτού, αλόσα ακούει λαλήσει, και τα ερχόμενα αναγγελίμην. Εκείνος με δοξάσει, ότι εκ του εμού και αναγγελίμην, πάντα όσα έχει ο πατήρ ρεμάιστην, δια τούτο είπον ότι εκ του εμού λαμβάνει και αναγγελίμην. Μικρόν και ούκετη θεωρείτε με, και πάλιν μικρόν και οψέστε με, Είπαν ουν εκ των μαθητών αυτού προς αλληλούς, «Τι εστιν τούτο ο λέγει ημίν, μικρόν και ούτε ορίτημε, και πάλιν μικρόν και οψεστέμε και ότι υπάγω προς τον πατέρα». Έλεγον ουν, «Τι εστιν τούτο ο λέγει μικρόν, ουκ είδαμεν τι λαλεί». Εγνου Ιησούς ότι ήτελον αυτον ερωτάν και είπεν αυτοίς, «Περί τούτου ζητείτε μεταλληλών ότι είπον μικρόν και ούτε με, και πάλιν μικρόν και οψεστέ Αμήν, αμήν leguimin, ότι κλάβσετε και θρυνήσετε ημίς, ο δε κόσμος καρίσετε, ημίς λυπητήσαστε, αλλη λύπη ημών εις καράν γεννήσετε. Η γενή όταν τίκτη λύπην έχει, ότι ήλτεν η ώρα αυτής, όταν δε γεννήσει το παιδιόν, ουκ ετή μνημονεύει της λήψιος, δια την καράν ότι εγεννήθη άνθρωπος εις τον κόσμον, και ημίς ουν, νυν μεν λύπην έχετε, παλίνδε όψομε εμάς, και καρίσετε ημών η καρδία, και την καράν ημών ουδής αριάφημον, και ενεκίνητη η μέρρα ημέρα εμε ουκ ερωτήσετε ουδέν. Αμήν, αμήν λέγω αντι ετήσετε τον πατέρα δώσει ημίν εν το ονόματι μου, έως ουκ ητήσατε ουδέν εν το ονόματι μου. Ετήτε και λύμψεστε εινά η καρά ημών υπεπληρωμένη. Ταύτα παροιμίες λελάλικα ημίν, έρχεται ώρα ότι ουκετίν παροιμίες λαλίσω ημίν, αλλά παρησία περί του πατρός απαγγελώ ημίν. Εν εκείνη τη ημέρα, εν το ονόματι μου αιτήσεστε και ούλεγου ημίν ότι εγώ ερωτήσω τον πατέρα περί ημών. Αυτός καροπατήρ φιλί μας, ότι εμείς σε με πεφελήκατε και πεπιστεύκατε ότι εγώ παρά του πατρός εξήλτον, εξήλτον εκ του πατρός και ελίλητα εις τον κόσμον. Παλιν με τον κόσμον και πορεύομαι προς τον Πατέρα. Λέγω συνηματίτε αυτού, είδε νυν παρησία ελάλης και παροιμίαν ουδεμίαν λέγεις, νυν είδαμεν ότι είδας πάντα και ουκριαν έχει συνατήσει ερωτά. Εν τούτο πιστεύομεν ότι από Θεού εξήλτες. Απεκρίτη απ' της Ιησούς, Αρτι πιστεύετε, Ιδού έρχεται ώρα και ελιλήθεν να σκορπιστείτε εκαστός εις τα ίδια, καμε μονον αφήτε και uki μόνος ότι ο πατήρ με τι μου έστειν, ταύτα λελαλίκα ημίνη να ειρήνην έχετε, εν το κόσμο τλίψην έχετε, αλλά θαρσίτε εγώ κατ' των κόσμων.